Агляд зямлі. Прайшло ў парэччы лет нямала. Яно ж не цешыла Михала. Хоць тут мясцінка гожа, міла, і так гарнула, так хіліла к сабе і лесам і лугамі і старасветскімі дубамі. Ды што краса, без аўладання. Адно пустое парыванне у тьме далёкі блеск зарніцы. Всё гэта скарбы чужаніцы магната князя радзівіла, А ты, пакуль ёсць рух і сіла, служы па нам. Збірай іх крошки, ведай цьмяныя дорожкі батрацкай долі да магілы. Служы пакорнай пахілай, Служы з-за панскага агрыска і заўжды гніся нізка-нізка. Няўжо ж і век прабыць слугою і чуць пагрозу над сабою, што пану кожную хвіліну цябе пагоніць як скаціну пагоніць вон без разважання бо пан не мае спагадання что трэба жыць сям'ёй на свеце что ты як рыба тая ў сеці не маеш волі ні разгону что ты не чуеш жыцця звону что гэты свет табе завязан і шлях прасторны твой заказан а дзе ж той выхад дзе збавенне з няволі цяжкай спаланення адзін ён ёсць зямля зямля свой пэўны кут свая ралля то наймацнейшая аснова і жыцця першая умова зямля не зменіць і не здрадзіць зямля паможа і дарадзіць зямля дасць волі, дасці сілы, Зямля паслужыць да магілы. Зямля дзяцей тваіх не кіне зямля, Аснова ўсёй айчыне. Міхал у часе вандравання на адзіноце сам з сабою з гарачым сэрцам і душою развязваў важнае пытанне аб той зямельцы, аб уласнай. Яна свяціла зоркай яснай, Яна гарнула і хіліла бы нейкіх чар нязнаных сіла, свая зямля, свая пасада, ці ёсць мацнейшая прынада. Міхал станоўка ненарокам ішоў да мэты, крок за кроком ён паскупеў і нават ну значна, Што ж, лепей з'есці не так смачна загнаць запас на хлеб на сала, абы капейка перапала і лішні выгадаць рубель ды палажыць яго ў кашель. Наогул трэба жыць больш змысла і больш мяркоўна, болей сцісла, трымаць зачыненымі губкі і меней траціць на пакупкі. І так паціху ды памалу прыдбалі трохі капіталу, каб хоць пачатачак зрабіць і першы камень залажыць на грунце вольнае зямелькі адной адынай збавіцелькі ад панскай ласкі апекі і плюнуць ім за тыя здзекі, што так уеліся ўжо ў косці, колом зямля вам ягамосці. Цаною доўгага шукання парады, спрэчак, разважанні гэтых мыслей натужэння і нестрыманага імкнення, не знаць ні службы той ні пана, была зямелька апытана. Яе міхал, прыпомнім гэта, апісваў фарбамі паэта, апісваў шчыра, все зазначыў, Хоць ён зямлі тае не бачыў, ды мала што, ніхто ніколі не бачыў светлай райскай долі, але той рай мы так малюем, што асалоды яго чуем. Ды тут замецім стараною. Ці не з'яўляецца маною, прашу прабачыць мне за слова. Вся гэта райская размова, але пора пора ў дарогу бо час прыстаць к свайму парогу пакуль жаданне не астыла пакуль ахвота ёсць і сіла агледзець трэба землю тую каб не гадаць не ісці ў сляпую аб чым была ўжо пастанова Няхай зямелька скажа слова і твар пакажа свой выразна, і гэта будзе болей важна, чым тая іх уся размова. І вось пад восень працяўбою, парадзіўшыся між сабою, Михал з антосем, воз прыбралі, коня запрэглі, пастаялі ў нейкім смутным разважанні, у настроі новым хваляванні. Дарога далі лёс нязнаны, глядяць неветла скрозь туманы. Эх ты жыццё, жыццё людское. Няма табе, няма спакою. Ты суматоха, вір бурлівы, в табе загіне баязлівы, як парахно, як зерне тое. Ну, будзем ехаць. Едьма, браце, На момант ціха стала ў хаце, куды мужчыны завіталі, спынілі, шапкі пазнімалі, прадабразамі гнуць галовы. Бывайце ж мілыя, здаровым. Ну, час вам добры, едце з Богом, ім кажа маці за парогам, жадае шчасця і добра. Мужчыны рушылі з двара, На воз паселі і ўздыхнулі ды да ўлева к дубу павярнулі. Ускінуў жвавы конік грывай, два разы пырхнуў выразліва, відаць далёкую дарогу пачуў сівак, забіў трывогу і шыю выгнуўшы дугою, пабег вясёлаю трусцою па гладзе мяккага дзірванам. Алесі костусь за паркана глядзелі ім услед маўкліва, і думка нейкая тужліва на смутных тварыках блукала і ценем вочы засцілала. І ім здавалася, што з імі дзялілі жальбамі сваімі, і дуб стары, і той будынак і лазнячок ускрай лагчынак, і гэты лес і само неба. Чаго людцам? Чаго ім трэба? Нашто шукаць зямлі далёка? Зайздросна ты людское вока. Хіба тут тесна, свету мала, Няма работы для арала ці для сярпа або для коскі. Ці непрыгожа ў кроплях роскі гары цердзіцца дрыгаценне, як нейкі вобраз летуення адбітак вечныя красы. Ці небагаты тут лясы і рознай пташкай і звярамі, орэхам ягадай, грыбамі. Іх вы нявіннасць і прастэча, цямны вам лёсы чалавечы але напэўна і мужчыны паважнасць гэтыя хвіліны не менш ад хлопцаў адчувалі і нейкі час яны маўчалі і кожны ў думках сам сабою размову меў часінай тою Ды што гадаць аб гэтых словах што не адбыліся у размовах Мяняем дарогі іх малюнкі, ім не падведзены рахункі, яны заўсёды свежы, новы і многадумны настраёвы, х не прайсці, не азірнуць, яны сваім жыццём жывуць. Ды да ўсё ж зазначыць я тут мушу. Міхал з антосем сваю душу дарогай цешылі нямала б. Прад імі случана ляжала старонка міла і багата. Народ відаць жыў панавата. Прынамсі добра і заможна па ўсім аб гэтым судзіць можна. Па ветраках такіх удумных і па абэржах гэтых гумнах, па старасветскіх азяродах па гарбузах на агародах, па тытуню і па садочках, дзе хаты ніклі бы ў вяночках. А ты я ліпы ці таполі, Такіх не бачылі ніколі, Развіслы тоўсты, сакавіты, гамоняць з небам, паглядзі ты, за многа вёрз далёк відаць. Ну, дрэва нечага сказаць, зямля, брат, сілы много мае такія вежы выганяе а роўняць роўняць як далоні михал зазначыць ці антоні Эх брат зямля умираць не трэба не пашкадуе табе хлеба все прыцягала іх увагу ці ўстрэнуць родную сермягу у <laughs> Людзі простыя, так ветлы, погляд добры іх і светлы, так да душы пранікае і сэрца цешыць і ласкае. Ці хутарочак попадзецца. Ну, як знаёмы усміхнецца. Ці гэта вёска з ветракамі і з прыдарожнымі крыжамі, все так прывабно так адметна і ўсё вітала іх прыветна бытая блізкая родня на трэцю ранечку да дня мужчыны трохі і блудзілі дарога ж мерылась на мілі яны прыклыгались да мэты каб аглядзець куточак гэтым михал злез з воза кінуў вокам у дворшы буе мерным крокам ідзе гасподу разглядае яна не досыць маладая і на дварыне вельмі ладна все нейк раскідана нескладна як бы будынкі між сабою жылі не ўзгодзе бралі збою мясцінкі тыя дзе стаялі адна другую адпіхалі або ляпіліся няўклюдна. І каля хаты было брудна, і нават гэта сама хата была залішне праставата, абрэз страхі ішоў коса, крыва, і гэта стрэшка шалудзіва, то голы плех, то кучка моху, і вся дзіравілась патроху і нават коміна шчарбата, ну адным словам гора хата сваім прыгоствам не хіліла. Але не ў хаце сэнс і сіла, бо хаце можна раду даць і на свой густ пабудаваць. І хата стане больш вясёла, не такая вось стадола. Наогул хата справа дробна абы зямля была ў падобна. Михал яшчэ раз кінуў вокам э, хата глупства лес под бокам. С такою думкаю у вакенца Михал пастукаў пужаленцам. На гэты стуку я мехаці наўперад рыпнулі палаці і зварыхнуўся край берлогі, а потым шлопнулі ўжо ногі. Сам гаспадар, кудлач заспаны ідзе настук неспадзяваны хадою важную індыка. Ці тут жыве Фядос хадыка. Михал пытае жджэ адказу. Адказ даецца, ды не зразу, як падабае ў такім стане. Тут, тут, а скуль вы, мой васпаня, і хто такі сам яго мосцю феодос пытанне ставіць госцю вачэй не зводзіць з яго твару здалёк мае паню гаспадару чатыры мілі за нясвіжам михал лічыў нясвіж па рыжам усім вядомым на ўсім свеце і мы вас э, маем на прымеце даведваліся ад людзей што панха хадыка дабрадзей сваю э, пасаду спродаць мае. Так справа значыцца такая, то пачакайце ж, калі ласка, і знікла ўраз яго апаска, не шкодзіць быць і асцярожным прад незнаёмым падарожным. Хадыка зараз захадзіўся і аканчальна абудзіўся, кажух накінуў ды ідзе ў сені і таго страху няма тені. Глядзіць прыветна, як на брата, заходцеш браціку да хаты, ы вы з канём. Дык заязджайце вось тут, под клуняю стаўляйце сюды за гэты сток саломы гамоняць бы давно знаёмы адны другім так моцна рады няма ні хітрыкаў ні здрады ні гэтай фальшы ні падкусы ідзе гаворка без прымусы хвілінак першых палі путы і душы насцяж разамкнуты сюды сюды кіруйся браце і месца будзе і корму хватце там за аўсянымі снапами я дзяць іх мухі з камарамі ляжыць і коша не найвіка не галеў яшчэ хадыка коня адпрэглі воз прыбралі на прыгуменні пастаялі ніяк не скончыш той размовы бо людзі свежы тут і новы кранеш адно всплыве другое то Такі ж і трэба сёе тое абмеркаваць, як мае быць, аб тым аб сім пагаманіць і з той размовы асцярожна, што-небудзь вывудзіце можна ці слоўка, рысачка, якая ўсё гэта часам памагае зірнуць на справу іншым вокам і падысці да яе бокам. І стала ясна з той размовы, якія цяжкія умовы. Няхай людзі лепш не знаюць, прадаць зямельку прымушаюць. Пакрыўдзіў Бог мяне сынамі, ядзяць іх мухі з камарамі. Няма сыноў, няма падмогі, А сам я стаў слабы на ногі, бракуе сілы мне браточки. Няма мінуліся гадочки, калі зямлю вярнуў хады каня горш вала таго ці быка. Зямля ж тут братцы залатая цаны на сабе не мае, але вядома браце мілы, тут руки трэба сілы сілы, а іх няма заўважце самі ядзяць іх мухі з камарамі я, скажу вам по сумленню больш гандлю маю нахіленню. Дык вось чаму я ягамосці мае вы меленькія госці і прадаю сваю пасаду. Казаў хадыка ўсё да ладу і так праконана праўдзіва, што нашы купчыкі маўкліва ківалі толькі галавамі, ды усміхаліся часамі, але цішком, самі сабе напэўна мыслілі другое спяваеш добра дай ці тое вярзеш брат грушу на вярбе хадзем у хату мае братцы не грэх было пасілкавацца хоць э, верашчачкаю з блінамі ядзяць іх мухі з камарамі а мопнаперад пан хадыка калі э, фатыга невяліка нам показаў бы сваё поле, сказаў Михал. Што ж, ваша воля, А пацікаўцеся, тут блізка зямля, быў мацеры калыска на відавоку пад руками і аддзяць іх мухі з камарамі. Ось яна тут уся валока глядзіць на нас, як божжа вока. Вось паплавец мой сена, піва, Ядкое братікі на дзіва, Заапраўдык есці будзе поп. А жыта, ну, не ўзнімеш сноб, глядзеце, ржышча чарраціны, не вашы мінскія націны, бо вашы мінскія пясочки знаёмы добра мне браточки, мясіў, уласнымі нагамі ядзяць іх мухі з камарамі. Зямля раджайна, ох раджайна, гарох расце тут незвычайна, а грэчка, ну лаза лазою, Ячмень, як лес расце без гною, хто мае здольнасць сілы рукі і гаспадарскія навукі, тое залоціцца мужчынкі прыдвае хлеба і скацінкі і будзе жыць ён сабе панам і складваць грошы чыстаганам. Жыву тут людзі багачамі, ядзяць іх мухі з камарамі на паўвалоках і скупых, калі даўно сядзяць на іх ідзе паперадзе хадыка і не шкадуючы языка пасаду хваліць залатую, як свацця дзяўчыну якую. Антос на словы не зважае, бо ўласным вокам уздужае зямлі вартоўнасці спазнаці, ці яна мачыха, ці маці, ці не збяжыш ты з яе ўпрочкі, малыя шэранькія вочки з-пад цёмных броў сачаць як мышки як э, вучні дбалыя на кніжкі на тыя польныя адзнакі на іх вартоўнасці і бракі якіх не кожны прымячае ці не набыў таго звычаю глядзіць унікліва і удумна праверы там дзе справа сумна зямельку ботам капарне то у руки возьме азірне і расцірае ў пальцах грудку каб лепш дазнацца таго скутку земля сапраўды не благая гаспадараж яна не мае каб пахадзіць за ёю дбала тады б не гэтак выглядала земля запущена ў вас пана пакрыта скураю дзірвана глядзеце пырніца якая зямлі вартоўнасць он зніжае чорту палох бо я я дзікі анто звярнуўся до хадыкі а дзе ўжо пырнік завядзецца змаганне трудно з ім даецца хібеюць доўга ты ягоні э плюнь браток мой плюнь антоні гадок ну без два таго змагання і пырніку не будзе звання. Кажу ж я вам, браток мой милы, Не ўпраўка мне бракуе сілы, зямля ж. Ох, много патрабуе і догляду і той увагі, калі хочаце павагі, тады вас хлебам ушануе і малаком і перагамі ядзяць іх мухі з камарамі. Так гэта так, міхал згадзіўся яшчэ той брат наш не радзіўся, калі на ўзвіветер жыць багата і ў дні будныя спраўляць свята. Але дзе поле адзічала, той там васпане смаку мала. Зрабі зямлю з такой аблогі. Праз год не станеш тут на ногі браты наколькі было можна вялі подходы асцярожна каб збіць цану хоць той цаны яшчэ не ведалі яны ды як ніяк зямлі валока михал прыкідвае навока рахункі гэтай важной справы у яго вачу ставалі лавы жытоў у хто власнаю рукою засее восенню другою на ўласнай гэтай наземельцы, А ўсё відаць, як на талерцы. На курганку лясок мяшаны, такі прыветны, хоць да раны яго возьми ды прылажы ты, Далок паўз рэчку самавіты, і гэтай рэчкі від усцешын, блішчыць бы срэбра спадалешын там хутаркі ды все з садамі то як попала то радамі параскідаліся по полі зямлі пашы там даволі а завядзеш і тут парадак той сам хорош ты будзеш гладак Прайшлі мужчыны па граніцы, усе агледзелі драбніцы, ды сцісла бралі пад увагу, як многа дасць зямля пасагу, Ка б яе купіць прыйшлося. Міхал звярнуўся да Антося. Ну, як Антось, твае пагляды наконта гэтае пасады, Михал пытая у самога купіць зямлю ахвоты многа і вочы поўны спадзявання, што ім тут будзе панаванне. Зямля брат важна у зямля як сажа, чорная ралля. Купляй, заплюшчыўшы хоць вочы ды колькі грошай ён захоча. Ці будзе брат нам па кішэні? бо шчуплаваты нашы жмень. І мелі доўгую нараду, а потым моўчкі ішлі ў пасаду. Заходзьце ў хату, калі ласка, бо ўжо гатова і э, папаска гасцей хадыка сустракае і на сняданне заклікае. Антось да воза адвінуўся і зараз торбаю вярнуўся. Михал з антосем увайшлі ў хату, э, з двара зусім падслепавату, з заметна зніжаною столлю і з павуццём па завуголлю. Паўздоўж сцяны стаялі лавы і печы сцены ўсе куравы. Зямля нероўна ўся на ямах, на падваконні і на рамах след чарвяточыны заметен. Не выгляд хаты не прыветен. Э, сядайте ж людзі кінябогі ды э, пасілкуйцеся з дарогі да госцяў кажа гаспадыня сама феадосіха аксіня яна абрусам стол накрыла гасцей уважна попрасіла а на столе скаварадзішча а і скваркі правяць там і грышча, звычай спраўляючы свінячы і скрозь яешню пар гарачы клубкамі коціцца і смыча і нос прыемненька казыча. Для завяршэння ладнай справы хадыка вынуў штось з-пад лавы і ставіць ён на стол бутэльку, каб акрапіць сваю зямельку. І вось, як чарка разоў пару прайшла ад госцяў к гаспадару, тады ўсе разам зашумелі і праканаліся на деле, якія людзі яны просты, што ашуканства, як каросты цярпець не могуць і не зносяць, ідуць на чыстую і досыць што з першых слоў адных у другіх пачулі блізкіх і сваіх, А як падводзілі рахункі, то іх скраплялі пацалункі. Я вас люблю, казаў хадыка, і сам я мінскі гарамыка. Пасябраваць хачу я з вами Ядзяць вас мухі з камарамі і толькі вам, маё браточки, каб не дажыў я гэтай ночкі, хачу прадаць сваю пасаду, а сам загандаль я засяду. Мае вы родненькія братцы, хачу я сальнікам заняться браток феддос михал гаворыць не будем доўга мы гуторыць вось вам рука феддос даў руку і у тым агульным шуму гуку зачаўся торг пайшлі бажыцца ў жаданні шчырым падружыцца каб потым далей пры спатканні не мець ніякіх нараканняў дык так мы три тысячи федосе той пальцем шоргае по носе минуту мыслить разважае минута важная цяжкая и тихо тихо стала у хате нехай так будзе пане браце гукнул хадыка канчаткова яны руками крэпяць слова а Антос ім руки разнімае, Няхай жа Бог нам памагае. Панамі будзеце панамі, Я дзяць вас мухі з камарамі.